gospodar? Ko je gospodar? Pitam ko je gospodar? O Allahu trebamo drugim ljudima govoriti. Ljudi kao parole ponavljaju gospodare Allah, a da, da, da mu kažeš dokazi, esbit, dokazi, zašto je prva naredba bila fa'alam ennehu la ilaha illallah. Znaj, saznaj, nauči da nema istinskog Boga mimo Allah. Nauči, saznaj. Mnogi ljudi kažu la ilaha illallah, svojim dijelima odmah ponište to. Zašto mušrici i mnogobožci nisu htjeli reći la ilahilu? Zašto kada ih je Allahov poslanik alihi salicom pozivao, nisu htjeli? Zašto danas mnogi kažu tako lako? Oni su znali šta to znači. Znali su šta znači istinski Bog. Ko je istinski Bog? Ko je istinski gospodar? U suri Junus 31. ajet, vrate se posle sebi prepište. 31. ajet sura Junus, tu se spominje četiri osobine istinskog gospodara. Ako neko drugi mimo Allaha ima ove osobine, gospodar je. Mimo Allaha, ali nema. Kul me jerzukukum mine sema i val ard. Reci ko vas to hrani s nebesa i zemlje. Dakle, hranjenje, obskrbljivanje. Emme jemliku sem'a wal absar. Je li to onaj koji vlada sluhom i vidom? ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي je li to onaj koji iz mrtvog izvodi žive i od živih čini mrtve ومن يدبر الامر je li to onaj koji uređuje sve pa će reći fe se yakulun Allah mušrici mnogo govorili Allah afala tattaqun zašto se onda ne bojite? Zašto onda ne radite ono što je dobro, ostavite se onoga što je, što je zlo? Dakle, u suri Junus 31. ajed spominje se stvaranje, spominje se vladanje, spominje se uređivanje i spominje se hranjenje, obskrbljivanje. To su četiri osobine istinskog gospodara. To su posebne osobine Allaha subhanahu wa ta'ala. Zbog tih osobina Allah jedini i zaslužuje da se obožava. I Allah djelavala kada poziva u obožavanje samo njega, da se on prihvati, da se samo njemu pada na seždu, da se samo njemu njemu dovi, da se njemu samo prinose žrtve, da se svaki ibadet čini njemu, govori prvo o svome gospodarstvu, ovim osobinama. Hm? Dokažite, ako neko drugi može da stvori, naprotiv, je tako, na zadnjoj stranci sure Hadž, gore prvom ajetu, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, vi mušrici mnogobosi i one koje vi obožavate ne mogu stvoriti ni mušicu. Ljudi obožavaju, drugi obožavaju kipove, kamenje, ni ti ljudi ti njihovi lažni bogovi i doli ne mogu stvoriti mušicu. Ne mogu od mušice ono da vrate što im ona uzme od hrane. Allah sve ovo stvari. I oni obožavaju kipove, obožavaju kamenje, obožavaju drveće, oni tamo obožavaju, oni miševe, krave obožavaju. Zato Allah kada poziva da se on obožava jedan jedini govori o ovome, da on sve stvara, da on svim stvorenim vlada, ništa ne, ne izmiče njegove kontrole. Na nekoliko mjesta u Koranu Allah kaže da sve skladno plovi, sve ide, sve se kreće do određenog roka. Sve to uređuje Allah i sve to obskrbljuje. Niko ne živi na Dunjaluku bez nafake, bez obskrbe. Ha, prestaje biti bez obskrbe kada mu dođe ađal. Gotovo, dok si bio živ, imao si. Kada dođe vrijeme da umreš, onda nemaš. Ha, dakle, to je gospodar. Pa zasigurno, ha? Kod takvog tražimo zaštitu. Kod onoga koji nas je stvorio, koji vlada nama, upravlja nama, koji nas obskrblje.